літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе чарговыя старонкі рамана Чынгіза Айтматава, буранны паўстанак і вякуе дзень даўжэй за век. Пераклад на беларускую мову пісьменніка Мехася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі. ваўкаваў, Рай малы ага, Маўчаў, паглыблены ў сябе. Нечакана пачуў ён крокі, якія набліжаліся да юрты, Галасы і звон маністаў і знаёмыя шапаценні сукенак пачула яго вуха. Нехта знадворку прыўзняў полах, над дзвярыма юрты і на парозе з'явілася дзяўчына з дамброй прыціснутай да грудзей з адкрытым тварам з поглядам гарэзлівым і гордым з бровамі як тетіва тугімі усё гаварыла пра рашучы характар і ўся яна чарнавокая была нібы створаная на умелыми і натхнёнымі руками і ростам і абліччам і адзеннем дзявочым. Яна стаяла ў дзвярах у гурце сябровак і некалькіх джигітаў, прабачэння просячы у паважаных людзей. Ніхто не паспеў і слова сказаць, як дзяўчына упэўнена ударыла па струнах, і звяртаючыся да раймалы ага заспявала прывітальную песню. Як караваншчык, які здалёк ішоў да крыніцы, каб смагу прагнаць. Да цябе прыйшла я, спявак праслаўлены, Рай малы ага сказаць прывітальнае слова. Не асудзі, што ўварваліся мы сюды гуртам шумным. На тое тут свята, на тое весялосць пануе на вяселлях. Не здзіўляйся смеласці маёй, рай малы ага, адважылася да цябе з'явіцца з песняй, з трапятаннем і тайным страхам, нібы сама ў каханні прызнацца хацела б табе. Прабач, раймалы ага смеласць ува мне, як порах у ружжы запаветным. Хоць чую сябе я вольна ўсюды, але да сустрэчы гэтай рыхтавалася ўсё жыццё. Словы збірала, як тая пчала мёд, па кроплі збірае, рыхтавалася, як тая кветка ў бутоне, якому разгарнуцца суджана ў прызначаны час. І гэты час настаў. дазволь, але хто ты, гостя чароўная, хацеў дазнацца раймалы ага, але не асмеліўся перапыніць чужую песню на паўслове. Аднак увесь падаўся да незнаёмкі у здзіўленні і захапленні. Душа усхвалявалася ў ім гарачай крывёю апаліла плоть. І каб у той час асаблівым зрокам валодаць змаглі людзі, то ўбачылі б яны, як страпянуўся ён, бы крыламі ўзмахнуў беркут на ўзлёце. Вочы ў ім ажылі і заззялі, насцярожыўся сам, бы клік жаданы пачушы ў нябёсах і ўзняў галаву, раймалы ага, забыўшы пра гады. А дзяўчына спявачка вяла далей. Паслухай гісторыю маю, жыраў вялікі. Я з юных гадоў люблю цябе, спевака ад Бога, раймалы ага. Я ўсюды хадзіла за табой следам, раймалы ага, дзе б ты не спяваў, куды б ты не прыехаў. Не асуджай. Мая мара спяваць так, як ты, вялікі майстар песні, раймалы ага і ідучы следам за табою сюды нябачным ценем ідучы ні слова твайго не прапусціўшы твае мелодыі паўтараючы як малітвы вучылася я ў цябе вершы твае як заклінанні завучвала марыла я прасіла я ў бога каб мне паслаў вялікай сілы дар каб змагла я цябе прывітаць у адзін шчаслівы для мяне дзень каб у любві табе прызнацца я с пашаной проспяваць песні, складзеныя ў тваёй прысутнасці, і яшчэ няхай Бог даруе мне гэтую дзёрзкасць. З табой, вялікі майстар, у мастацтве спаборнічаць я марыла, не думаючы нават пра перамогу. О, рай малы ага! Аб гэтым дні я марыла, як іншы марыць пра вяселле. Але я была нікчэмная, А ты такі вялікі, такі любімы ўсімі, настолькі славай і пашанай акружаны, што не дзіва, калі мяне дзяўчынку малую заўважыць у народзе ты не змог, Не змог ты вылучыць мяне позіркам у тым многолюддзі, А я ж, захапляючыся песнямі тваімі, я чырванеючы ад сораму, у потай марыла пра цябе, і жанчынай хутчэй хацела стаць, каб прыйсці да цябе і аб'явіцца смела. І клятву я дала сабе пазнаць мастацтва слова, пазнаць прыроду музыкі, глыбока і навучыцца спяваць, як ты, настаўнік мой, каб прыйсці да цябе не саромеючыся, каб прывітаць цябе, каб у каханні прызнацца. І вось я тут, Я ўся тут перад позіркам тваім і судом. Пакуль я расла, пакуль я жанчыну песціла ў сабе, гэтак час павольна цягнуўся і нарэшце цяперашняй вясной. Усе 19 мне. А ты, рэймалы ага, у маіх дзявочых марах усё такі ж, і той жа толькі пасівеў крыху. Але гэта не перашкода каханню майму, І вось я тут. Цяпер дазволь мне сказаць рашуча і проста: Мяне не ўпадабаць, як дзяўчыну можаш ты, але як спявачку мяне не адрынеш, Бо я прыйшла з табою спаборнічаць у спевах і красамоўстве табе кідаю выклік майстар слова за табой але хто ж ты адкуль ты усклікнуў рай малы ага і устаў з месца як завуть цябе маё імя бегі май я Пеймай! Ды где ж ты была до гэтага? Адкуль ты появілася? Бегімай! Мімаволі вырвалася з вуснаў раймалы аі і галаву нахіліў ён засмучаны. Я ж сказала, раймалы ага, малая была, я росла. Усё разумею, уздыхнуў ён. Не разумею толькі аднаго, Лёсу свайго не разумею. Нашто было яму цябе ўзрасціць такой прыгожай на коне дзён маіх, Нато? Каб сказаць, што ўсё тое, што было раней, не тое ўсё было, што я дарэмна жыў на свеце, не ведаючы, што будзе мне, як узнагарода ад неба радасная пакута уведаць, пачуць, убачыць цябе. Чаму ж лёс? такі бязлітасны і неміласэрны да мяне. Дарэмна бядуеш так горка, Раймалы ага, сказала бегімай. Калі ж лёс у маёй асобе паўстаў перад табой, усё будзе добра. Раймалы ага, Нішто не будзе мне даражэй, Чым ведаць, што радасць я табе змагу даць дзявочай ласкавай сваёй песняй і каханнем самаадданым. Ува мне не сумнявайся, рай малы ага, Але калі ты сумнення перамагчы не зможаш, калі ты зачыніш перада мною дзверы да сябе, то і тады, кахаючы цябе без меры, буду мець за гонар з табою спаборнічаць у майстэрстве, готовая да любых выпрабаванняў. Пра што ты гаворыш? Што значыць выпрабаванне словам бегімай? Чаго варта спаборніцтва ў майстэрстве, калі ёсць выпрабаванні яшчэ страшней, каханнем, якое не ладзіць з тым парадкам, у якім мы живём. Не бегі май, не абяцаю я спаборнічаць у красамоўстве з табою. Не таму, што сілы не хопіць, не таму, што слова памерла ўва мне, не таму, што голас мой канае. Я толькі магу, захапляцца табой. Бегімай, я толькі магу кахаць цябе на гора сабе, Бегімай і толькі ў каханні з табою спаборнічаць. Бегімай. Өзбекқалқы ақында қапыс дейді. Шумолла қапыс екенін жанымда отырып, күйдің башы чайқыма, башы күді-күдіменен башталып, аягы күдү күдү менен бүтөт деп койду дейт з гэтымі словамі раймалы ага ўзяў дамбру настрою яе на новы лад і заспяваў новую песню заспяваў як у былыя гады то як ветер у якога ледзь чуць у траве, то як гром, які грукоча ў бела-блакітным небе. З таго часу і засталася на зямлі тая песня, песня, Эй май! Калі ты прыйшла здалёку, каб выпіць вады з крыніцы, я, як ветер сустрэчны дабягу і да ног тваіх прыпаду бегі май. Калі ж сёння дзень самы апошні мне лёсам наканаваны, то сёння не памру я бегемай і навекі не памру я бегемай, а жыву і зноў буду жыць бегемай, каб не застацца без цябе бегемай без цябе як без вачэй бегемай. Кыдзёл ад мене тонга тады дыць. атың гүлек болған соң аштан тойдан қалған соң гүлектігі не пайда алғаның сұлу болған соң арқырап беттен алған соң сұлулығы не пайда хай хай хай хай хай хей десе е алған болса chiroyli дидарын odamni didori yirtib yuborsa unday xotinniyam жоқ деп deb бұтағын тұрлып пайда томықтай бастан жан келсе досың үйлетпей пайда қарағайдың бұтағын қайрып көбейне пайда қайрым басың өткенде аялың үйлетпей пайда ай ай ай ай ай түлкі болбаса не пайда ирген дәулет болбаса сусынамақ не пайда ай сен сен үйне сен дүйне кімге ұмап ағылғансың мен менсіген пендені борыңа қысып тынғансың Вось так ён спяваў тую песню Бегімай. Той дзень надоўга застаўся у памяці людской колькі размоў адразу закіпела вакол рай малы ага і бегімай. А калі выпраўлялі нявесту да жаніха, сярод святочных белых юртаў, сярод коннікаў на святочных конях, сярод яркага святочнага гурту людзей на чале каравана, які праводзіў нявесту, гарцавалі рай малы ага і бегемай з песнямі пажаданнямі добра. Побач ехалі яны, стрэмя у стрэмя ехалі яны, звярталіся да Бога яны, Да добрай сілы звярталіся яны, Маладым шчасця жадалі яны, На домбрах ігралі яны, то ён, то яна, то ён, то яна. Не пазнавалі людзі старога спевака, раймалы агу. Зноў голас звенеў як раней, зноў гнуткім і спрытным ён стаў як раней, а вочы свяціліся, як дзве лямпы у белай юрце на зялёным лузе. Нават конь яго сарала ганарліва выгнуў шыю. Yeah. Але не ўсім гэта было даспадобы. Былі такія, якія, гледзячы на раймалы агу, пляваліся. Сваякі і супляменнікі яго, Парагбаі, так называўся іх род, абураліся. Парагбаі злаваліся, куды гэта варта? Раймалы ага, страціў розум на старасці гадоў. Яны пачалі нагаворваць брату яго, абдзельхану. Як жа мы будзем цябе валасным выбіраць? Засмяюць нас іншыя на выбарах. Калі стары сабака раймалы ага нас на пасмешышча выстаўляе. Чуеш, як спявае, як жарабок малады ржэ. А яна, дзеўка, гэта, чуеш, што адказвае? Сорам! На вачах у людзей круціць галаву яму. Ой, не да добра! Нашто звязвацца з гэтай дзеўкай? Прыструніць яго трэба, каб няслава не пайшла па аулах. Абдзельхан даўно ўжо трымаў зло на бесталковага брата, які дажыў да сівых валасоў і нічога не нажыў. думаў пастарэў, пасталеў і тут на табе увесь рот барагбаіў не славіць. І тады прыналёг на каня свайго абдзельхан, прабіваючыся да брата праз натоўп і крычаў, пагражаў бізуном, Апамятайся! Дамоў едь! Але не чуў і не бачыў яго старэйшы брат, які быў заняты мілагучнымі песнямі. А паклоннікі, тыя, хто шчыльным гуртам на конях абкружылі спевакоў, тыя, хто ў песнях кожнае слова лавілі, Абдельхана у момант адціснулі і паспелі з розных бакоў па шыі бізуном агрэць. Разбярыся тады, хто руку прыклаў. Паскакаў Абдельхан. А песні спяваліся. У тую хвіліну новая песня прасілася з сэрца на волю. Калі марал закаханы сяброўку кліча раніцай, Яму цясніна утуруе рэхам горным, спяваў раймалы ага. Калі ж лебедь, які разлучаны з лебядзіхай белай, На сонца раніцай гляне, то сонца ён убачыць кругам чорным адказвала песняй бегімаі. І так яны спявалі ў гонар маладых, то ён, то яна, то ён, то яна. Не ведаў раймалы ага ў час самазабыцця, з якой кіпучай злосцю ў грудях памчаўся брат абдильхан, з якой крыўдай і помстай нястерпнай рушылі за ім сваякі увесь барагбай у рот якую змове расправу прыгатавалі яны яму не знаў а песні спяваліся то ён то яна то ён то то яна. Імчаў абдзельхан, да сядла прыгнуўшыся чорнай хмарай, Даула, да хаты, сваякі, як воўчая зграя, побач ехалі і крычалі на скаку. Брат твой страціў розум, бяда, яго лячыць хутчэй трэба. А песні спяваліся. To i on, to jana, to i on, to jana. песнямі праводзілі яны вяселле да месца. Тут на развітанне яшчэ раз праспявалі пажаданні добра і звяртаючыся да людзей, сказаў рай малы Ага, што шчаслівы тым, што дажыў ён да гэтых дзён, калі лёс яму ва ўзнагароду паслаў, роўнага акына, спявачку маладую, бегімай. Сказаў, што толькі стукаючы крамень аб крамень, агонь успыхвае, і ў мастацтве слова, спаборнічаючы са словам, дасягае вяршыняў. Але звыш усяго, звыш магчымага шчасця ён шчаслівы тым што на зыходзе жыцця як на захадзе сонца з усяе моцы палае так запалала ў ім каханне рай малы ага яму ў адказ сказала бегімай Мара моя здзейснілася, Я буду ісці ўслед за табой, толькі загадай, каб песня, с песней спалучаліся, каб кахаць мне цябе і быць тваёй каханай. З тым жыццё сваё табе даручаю без аглядкі. Так спяваліся песні. Сябры, выслухалі чарговыя старонкі рамана Чынгі Зайтматава «Буранны паўстанак» і «Вякуе дзень даўжэй за век». Пераклад на беларускую мову пісьменніка Міхася Стральцова, выканаўца, артыст Олег Вінярскі.